18 skirsnis Nudieniai laikraščiai pratė patikimiausias ir svarbiausias naujienos gauti iš policijos. Jeigu 20-ame amžyje žmogžudystėms išties skiriama daugiau vietos negu politikai, tai tam yra pakankamai svari priežastis. Žmogžudystė kur kas rimtesnis dalykas. Bet net ir tuo būtų sunku paaiškinti nepaprastą susidomėjimą Bruno bylą arba skersgatvio paslaptimi – ir kuo smulkiausia jos aprašinėjimą tiek Londono, tiek provincijos spaudoje. Aistros tiek įsisibavo, kad kelias savaitės spauda tikrai rašė teisybę. Tardymo bei kryžminio apklausų aprašymais, tegu ir be galo ištestais, tegu net žiovulį keliančiais buvo verta tikėti. Savaime aišku, tikroji priežastis buvo žymių pavardžių žvaigždynas. Auka, garsi aktoriai, įtariamasis, žymus aktorius, bet to įtariamą jį, jei tai tiesa, nusikaltimo vietoje sulaikė patriotizmo bangaus iškeltas garsiausias karys. Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis spauda buvo paralyžuota, sažininga ir tiksli, o šito savotiškai unikalios istorijos baigtį galima atkurti iš Bruno teismo proceso prašymo. Teismui pirmininkavo teisėjas Monghausas, vienas tų, iš kurių pasišaipoma kaip iš linksmo būdo teisėjų – bet apskritai jie yra kur kas rimtesni už rimtuosius teisėjus, nes tariamą lengvą pediškumo įspūdį sukelia aistringas nepakantumas profesiniam pasiputimui. Kaip tik rimtasis teisėjas faktiškai pilnas lengva budiškumo, nes jis pilnas tuštybės. Kadangi pagrindiniai dramos veikėjai buvo pasaulinio garso įžymybės, kaltinimas ir gynyba nenusileido vienas kitam savo lygiu – kaltintojas buvo seras Volteris Kaudris, rūstus, bet autoritetingas teisingumo žinys, gebantis atrodyti tikras angelas, įkvėpti pasitikėjimą ir nepeknaudžiauti gražbylystę. Teisiamą įgynė misteris Patrikas Butleris, karališkasis advokatas. Žmonės nesuprantantis airio charakterio, taipogi tie, kuriems nebuvo tekę atsakinėti jo klausimus teisme, klydo, laikydami jį dikinėtojų. Medicininė išvada nekėlė prieštaravimų, nes gydytojas, kurį iškvietė Simoras, nustatė tą patį, ką ir įžymus chirurgas apžiūrėjęs lavoną vėliau. Aurora raum, nudurta kažkokio aštrių įrankių, greičiausiai peiliu arba durklu, tiksliau įrankiu su trumpa gelešte. Smokta buvo tiesiai į širdį ir jį mirė akimirksniu. Kai gydytojas pirmą kartą pasilenkė prie aukaus, ji galėjo būti mirusi nedaugiau kaip prieš 20 minučių. Vadinasi, tėvas Braunas priejo prie jaus, praėjus gal trims minutėms po nužodymo. Paskui buvo perskaityta oficialaus tyrimo išvada, beveik ištisai nagrinėjanti vieną klausimą. Ar būta kokių nors kovos požymių? Nors suknelį perplešta per petį, plėšimas nevisiškai sutapo su smūgio kryptimi ir jėga – Išdėščiu šitas detalės, bet niekaip jų nepaaiškinus buvo pakviestas pirmas svarbus liudytojas. Seras Wilsonas Simuras liudijo taip, kaip darydavo viską, ką apskritai darydavo, ne tik tai gerai, bet puikiai. Jis buvo kur kas žymesnis visuomenės veikėjas negu teisėjas, tačiau karališkojo teisingumo akivaizdoje elgėsi prideramai pagarbiai ir kukliai. Nors publika į jį spoksojo tartumį ministrą pirmininką ar ministrą, Kenterberio arkivyskupą, kiekvienas būtų turėjęs pripažinti, kad jis elgėsi kaip oficialaus posto neturys džentelmenas, ypatingai pabrėžiant pastarąjį žodį. Be to, jis dėstė mintis stebėtinai aiškiai, kai buvo pratęs komitetų posėdžiuose. Jis nuėjo į teatrą aplankyti Miss Raum. Sutiko ten kapitoną Katlerį. Trumpam laikui prie jų buvo prisijungęs kaltinamasis. Paskui kaltinamasis sugrįžo į savo persirengimo kambarį. Paskui atėjo Romos kataliko dvasininkas, prisistatęs Braunu, kuris ieškojo vėlionys. Mis Raumi išėjo į skersgatvį parodyti kapitonui Katleriui, kurioje pusėje gėlių parduotuvė. Jis turėjo nupirkti dar kiek gėlių. Pats liudytojas tuo metu buvo likęs kambaryje ir pasikeitė keliai žodžiai su kunigu. Jis aiškiai girdėjo, kaip vėlioniai, pasiuntusi kapitoną su pavedimu, juokdamasi apsisuko ir nubėgo skersgatviu į kitą pusę, kur yra kaltinamojo persirengimo kambario durys. Iš tuščio smalsumo, kur čia taip skuba jo draugai, liudytojas ir pats išėjo į tą skersgatvio galą ir pažvelgė kaltinamojo durų link. Ar jis ką nors matė skersgatvyje? Taip jis kažką matė skersgatvyje seras Volteris Kaudris, išlaukė įspūdingą pauzę, kurios metu liudytojas stovėjo nuleidęs akis ir nepaisant jam būdingos savitvardos atrodė išbliškęs labiau negu paprastai. Pagaliau kaltintojas paklausė negarsiai, lyg užjaučiamų, bet ir šiurpulį keliančių balsų. Ar jūs matėte aiškiai, kad ir kaip susijaudinės buvo seras Vilsonas Simuras – Fenomenalus jo mąstymas nesutriko nei akimirką. Visiškai aiškiai skyriau kontūrus, bet visiškai neaiškiai, galima sakyti, visiškai neskyriau detalių tuose kontūruose. Skersgatvis yra tokio ilgio, kad bet kas atsidūręs jo viduryje, kito sankryžos fone atrodo kaip juodas siluetas. Liudytojas, tvirtai žiūrintis į kaltintoją, vėl nudelbė žvilgsnį ir pridūrė. Aš pastebėjau tą faktą anksčiau, kai skersgatvyje pirmą kartą pasirodė kapitonas Katleris. Vėl pasidarė tylų. Teisėjas palinkėsi prieki kažką užsirašė. Taigi, atkakliai kalbėjo seras Volteris, kas tai buvo per siluetas. Ar jis nebuvo panašus, na, kad ir į nužudytosios moters figūrą? Jokių būdų, ramiai atsakė Simoras. Tad kaip jis jums atrodė? Jis man atrodė kaip aukšto ūgio vyriškis, atsakė liudytojas. Sėdinti salėje sužiūriu, kas į savo plunksnakoti, kas į skėčių rankiną, knygą, batus ar dar kokį kitą daiktą, sakytum, susitarė nežiūrėti į Bruno, bet visi jautė įsėdinti kaltinamųjų suolį ir visiems jis atrodė milžinas. Gigantiškas aktorius ūgiu iš karto krito į akis, o nusisukus jis darėsi vis augesnis ir augesnis. Kaudris, nekeisdamas orios veido išraiškos, pasilygino ranką juodą šilkinę mantiją, baltas šilkinės žandenas ir atsisėdo. Seras Vilsonas atsakė, darė kelis klausimus, susijusius su smulkmenomis, kurie žinojo daugelis kitų ir buvo jau nepaliekas liudytoje vietą, bet pašaukęs gynėjas sustabdė jį. Sulaikysiu jūs tik minutėlę, tarė misteris Butleris, iš pažiūros tipiškas kaimietis rudais antakiais ir miego įstoveido. Gal malonėsite pasakyti jo šviesybei, iš ko nusprendėte, kad tai vyriškis – Simono veidė tartum šmėstelėjo blyški rafinuota šypsena. Prašyčiau atleisti, bet viską nulėmė toks paprastas dalykas kaip kelniais tarys. Kai pamačiau dienos šviesos bliksnius tarp ilgų kojų, kai pagaliau įsitikinau, jog ten vyriškis. Mėguistos batlerio akis sumai atsimerkė, lyg įvykus begarsiams progimui. Pagaliau, lėtai pakartojo jis, vadinasi, iš pradžių pagalvojote, kad ten moteris – Simonas pirmą kartą atrodė sutrikęs. Vargu ar tai turi ką bendra su byla, tarys, bet jeigu jo šviesybė pageidauja išgirsti mano įspūdžius, tai savaime aišku, aš juos papasakosiu. Tas siluetas nebuvo tiksliai moters, bet jis nebuvo ir tiksliai vyro – kūno formos nei šiokios, nei tokios ir atrodė, kad jis su ilgais plaukais. Dėkoju, tarė karališkasis advokatas Butleris ir staigiai atsisėdo, lyg būtų išgirdęs tai, ko norėjo. Kapitonas Katleris buvo kur kas mažiau susikaupęs ir netiek pasitikėjimo keliantis liudytojas kaip Saras Wilsonas, bet jų parodymai apie pradžiaus įvykius visiškai sutapo. Kapitonas papasakojo, kaip Bruno sugrįžo į savo persirengimo kambarį, kaip jis pats buvo pasiūstas nupirkti pakalnučių pokšteliais, kaip grįždamas į skersgatvį pamatė, jog ten kažkas yra, kaip įtarė Simurą ir kaip grūmėsi su Bruno. Dėja, nedaug te galėjo pasakyti apie juodą figūrą, kurią matė ir jis, ir Simoras. Paprašytas nusakyti jos kontūrus, jis atšovė nesas dailės kritikas, gal net – iššaukiamai pasityčiodamas iš Simuro, o paklaustas, ar ten buvo vyras ar moteris, jis atrėžė, kad ta būtybė labiausiai panešėjo žvėrį ir piktai dėptelėjo Bruno. Bet buvo akivaizdu, jog jis sukrėstas sielvarto ir nuoširdaus pykčio, tad kaudris nereikalavo patvirtinti faktų, jau ir taip aiškių. Gynėjas ir vėl apsiribojo trumpą kryžminę apklausą, nors, tokia buvo jo maniera, net klausinėdamas trumpais atrodė visiškai neskubas – Jūs panaudojote gana savotišką pasakymą, tarė jis, mieguistais poksaudamas į katlerį. Ką turėjote galvoje sakydamas, kad ta būtybė labiau panašiai į žvėrį, negu į vyrą ar moterį? Katleris atrodė ne jokai susijaudino. Turbūt nederėjo šitaip sakyti, tarė jis, bet tas galvijas buvo galingais, pakumpusiais pečiais lyg koks šimpanzė, o ant galvos pasišiaušė šeriai lyg keuliais – Misteris Butleris, nesivaržydamas, nutraukė į keistą sudirgusią kalbą. Netaip svarbu, ar tie plaukai buvo panašus į keulėšerius, ar ne, tarys, o ar nebuvo jie panašus į moters plaukus. Moters sušuko kapitonas. Kaip mane gyva matot, ne. O prieš jūs liudijas liudytoje sakė, kad panašus, skubiai prispaudė įginėjas be skrupulų, nusimesdamas mėguistumą kaukę, ar figūra turėjo išlinkimų bei moteriško apvalainumo, dėl kurių buvo daryta iškalbingų žuominų, jokio moteriško apvalainumo, figūra, jeigu teisingai jūs supratau, buvo kresna ir beveik kvadratinė, gal jisai ėjo pasilenkęs, užkimusi balsuvos girdimą ištarė Katleris, gal taip, o gal ir ne tarė misteris Butleris ir atsisėdo taip pat netikėtai kaip ir pirmiau. Trečias liudytojas, kurį pakvietė seras Volteris Kauderis, buvo žemaūgis katalikų dvasininkas, toksai nedidukas, kad jo galva vos kyšojo virš barjero. Galėjo atrodyti, kad apklausinėjamas vaikas, liktyčia seras Volteris, įsikalė į galvą, gal dėl šiek tiek skirtingo jo šeimos religinių įsitikinimų, kad tėvas Braunas užstoja nusikaltelį, nes šis yra nuodėmingas svetimšalis ir net pusiau juočkis. Todėl jis griežtai nutraukdavo tėvą Brauną, kai tik tai šis pasipūtęs kunigas pamėgindavo ką nors aiškinti. Liepė jam atsakinėti tik tai taip arba ne ir dėstyti tik tai faktus be jezuitiškų gudravimų. Kai tėvas Braunas per savo naivumą pradėjo samprotauti, protauti, kas galėtų būti tas žmogus skersgatvyje, kaltintojas pareiškė neketinęs klausytis jo teorijų. Liudytojai tvirtino matė skersgatvyje juodą siluetą ir jūs sakote jį matęs. Tai kaipgi jis atrodė? Tėvas Braunas sumirksėjo lyg gavęs barti, bet jis seniai žinojo, kur glūdė nuolankumo jėga. Siluetas prabilo jis buvo žemas ir storas, bet abipus galvos kyšojo po smailų juodą iškyšulį, sakytum ragą ir – Oho, viskas aišku, raguotas velnės, linksmai sušuko kauderis ir triumfodamas atsisėdo. Ir tas velnės atėjo protestantų suėsti. Neramiai atsakė dvasininkas, aš žinau, kas ten buvo. Visa salė apimė nenusakoma, bet reali kažkaus siaubingo nuojauta. Pamiršusi žmogų, sėdinti teisiamųjų suolė publika te galvoja apie siluetą skersgatvyje. Siluetą nupasakota trijų išmintingų ir garbingų jį mačiusių žmonių, siluetą, pavirstantį vis kitokiu košmaru. Vienas sakosi matęs moterį, kitas žvėrį, dar kitas velnę. Teisėja žvelgia į tėvą Brauną šaltakraujiškomis, smygiomis akimis. Jūs be galo keistas liudytojas, tarys, bet kažkodėl skatinate mane tikėti, jog bandote sakyti tiesą – Tai kasgi buvo tas žmogus, kurį jūs matėte skersgatvyje? Aš pats, atsakė tėvas Braunas. Absoliučiuje tyloje umai pašoko karališkasis advokatas Butleris ir gana ramiai tarė. Jūsų šviesybę ar galima apklausti liudytoje? Ir iškart teiškė Braunui visai kito plano klausimą. Jūs jau girdėjote čia, kalbant apie durklą, ekspertai nutarė, jog nusikaltimas įvykdytas su trumpa gelešte, ar jums tai žinoma? Trumpa geležtė, patvirtino Braunas, linksėdamas lyg mokytą pelėdą, bet labai ilgą rankeną. Publikai dar nespėjus atsitokėti nuo prielaidos, kad dvasininkas savo akimis matė save patį, žudantį moterį, trumpu durklu su ilga rankena, nuo to darėsi dar kraupiau, jis skubiai aiškino toliau. Aš norėjau pasakyti, kad trumpos geleštys būna ne tik tai durklų, trumpos geleštys ir iečių – ir jų smaigaliai panašus į durklus. Kalbu apie teatro butaforinės jėtis. Šitokia jėtimi vargšas Parkinsonas ir nudūrė savo žmoną, kaip tik tai tą dieną, kai jį paprašė, jog padėčiau įspręsti jų šeimininės problemas. O aš atėjau per vėlai, te atleidžia man viešpats, tačiau jis miriai atgailaudamas. Atgaila ir buvo rimties priežastimi. Jis negalėjo ištverti to, ką padarė. Sėdintiems salėje atrodė, kad dvasininkas iš liudytojo vietos plepantis, kas užėjo ant seilės, galutinai išprotėjo. Bet teisėjas vis nenuleisdamas nuo jo blizgančių akių, o gynėjas nesiliaudamas klausinėjo toliau. Jei Parkinsonas įvykdė žmogžudystę, teatrinę jėtimi, kalbėjo Butleris, jis turėjo jam mesti iš ketverto jardo atstumo, o kaip jūs paaiškintumėte kovos žymės, sakysim, ant pėties perplėštą suknelę? Jis jau pradėjo klausinėti šį eilinį liudytoją kaip ekspertą, bet niekam tai nerūpėjo. Vargšiai suknelė plyšo, paaiškino liudytojas, kai probėgdama užkliuvo už vyrio. Jis tengėsi įsivaduoti, o tuo metu iš teisiamojo kambario išėjo Parkinsonas ir pervėrė ją jėtimi. Vyrio, nustebęs paklausė gynėjas. Tai buvo durų užmaskuotų veidrodžiais vyris, dėstė tėvas Braunas. Būdamas mis Raum kambaryje, aš pastebėjau, kad kai kurie veidrodžiai ko gero uždengė slaptas duris, atsidarančias į skersgatvį. Vėl įsiviešpatavo nenatūraliai ilga tyla, šį kartą ją nutraukė teisėjas. Vadinasi, jūs tikrai manote, kad žiūrėdamas į skersgatvį matėte pat save veidrodyje? Taip, milordė, kaip tik tai aš ir norėjau paaiškinti, tarė Braunas. Tačiau manęs primiktinai klausinėjo, kaip atrodė siluetas, o dvasininkų skribelių kraštai užlenkti tartum ragai, štai aš ir... Teisėjas palinko į priekį, senatviškaus akys dar iškiau sublizgėjo ir jis ištarė pabrėžtinai aiškiai. Ir jūs iš tiesų manote, kad kai seras Wilsonas Simoras pamatė nei šį, nei tą, moteriškai apvalainą, su moters plaukais ir vyro kelnėmis, tai jis pamatė serą Wilsoną Simurą? Taip, milordė, atsakė tėvas Braunas. Ir jūs manote, kad kai kapitonas Ketleris pamatė besikūprinančią šimpanzę su šarno šeriais ant galvos, jis pamatė save? Taip, milordė. Teisėjas didžiai patenkintas atsilošė kėdėje. Iš jo išraiškos buvo sunku suprasti. Tyčiuosi ar žavisi? Ar nepaaiškintumėte mums, paklausė jis, kodėl jūs sugebėjote atpažinti save veidrodyje, o du tokie įžymus asmenys neįstengi. Tėvas Braunas sumirksėjo dar droviau negu pirmai ir išmiksėjo. Tiesą sakant, milordė, net nežinau, nebent todėl, kad aš netaip dažnai žiūriu į veidrodį. Cezario profilis Kažkur gal, Bromtone gal, Kensingtone yra begalinis prospektas aukštų namų, prabangių, bet daugiausia negyvenamų, panašus į mauzolėjų alėją. Net laiptai prie tamsių paradinių durų atrodo status lyg piramidžių pakopos. Prieš pabelsdamas į duris padvėjosi, o jeigu jas atidarys mumija. Bet dar labiau slegia tų pilkų fasadų, perspektyvoje tarsi susiliejančių vienas su kitu vienodumas ir nenutrūkstamumas. Keleivis, žingsniuojantis prospektu, ima galvoti taip ir nepreisės tuščio tarpo ar posūkio. Bet vienos išimties čia vis dėlto esama. Visai nedidukiais, bet piligrimas, ko gero, sušuktų iš džiaugsmo ją išvydęs. Tarp dviejų aukštų namų – lyg kokioje didžiulėje durų angoje, yra suspaustas tarpelis, kuriame sugebėjo įtilpti pigmėjišką alinį ar užkandinį, turtingų ponų maloningai duota atsikvėpti tarnams. Net jos neišvaizdumas yra džiuginantis, o nereikšmingumas atpalaiduoja tarytum perkelia į pasakų šalį. Šitų pilkų akmeninių gigantų papėdėje jie atrodo tarsi nežinia iš kur atsiradęs gnomų namelis. Vieną rudens vakarą, taipogi beveik pasakiška, buvo galima pamatyti, kaip kažkieno ranka – atitraukė raudoną lango užuolaidėlę, kartu su didelėmis baltomis iškabos raidėmis pusiau pridengiančią tavernos vedų, ir tame lange pasirodė veidas labai jau panašus į naivaus kauko. Iš tikrųjų, tas veidas buvo žmogaus visai nekalta Brauno pavardė, buvusio Kobhaulo parapijos Esekse klebono, nunai perkelto į Londoną. Jo bičiulis Flambo, pusiau oficialus detektyvas, sėdėjo prieš priešiais, užsirašinėdamas į knygelę paskutinės detalės bylaus, kurią užbaigė tirti kaiminystėje. Jis sėdėjo prie staliuko, kuris rėmėsi į palangę. Dvasininkas atitraukė užlaidėlę ir dirsilėjo laukan. Jis palaukė, kol vienintelis praeivis praslinko pro langą ir vėl užtraukė užlaidėlę. Apvalių jo akių žvilgsnis nuslydo didelėmis baltomis raidėmis viršum pašnekovo galvos, paskui nukrypo į gretimą staliuką, prie kuris sėdėjo tik kažkoks juodadarbis su bokalu alaus ir sūrių ir rudoplaukė mergina su pieno stiklinė. Matydamas, kad bičiulis įsidėjo knygelę, jis tyliai tarė. Jei turėtumėte dešimtį minučių laiko, prašyčiau jūs pasiekti tą vyriškį su dirbtinė nosimi. Flambonas stebės pakilėkis. Rudaplaukė taip pat pažvelgė į jį, bet jo žvilgsnėje buvo kažkas daugiau negu nuostaba. Mergina vilkėjo paprastą drobinę, netgi maišą panašią smėlės palvos suknelę, bet išsik jautė ją esant aristokratę, geriau įsižiūrėjus netgi išpaikintą, vyriškis su dirbtinė nausimi, pakartojo Flambo. O kas jis per vienas? Nenumanau, atsakė tėvas Braunas, todėl ir prašau išaiškinti. Padarykite man tą paslaugą. Jis nuėjo į aną pusę, jis maustelėjo nykščių per petį, tipiškų, neišaiškingo judesio ir turbūt dar nenutolo už trečiojo žibinstulpio. Flambo įdėmiai žiūrėjo draugą, lyg ir nesusivokdamas, lyg ir žavėdamasis, paskui pakilo nuo staliuko, prasispraudė savo galingų liemenių pro nikštukų tavernos siauras durelės ir dingo prieblandoje. Tėvas Braunas įsitraukė iš kišenės nedidelę knygą ir įniko skaityti. Jis niekaip nereagavo į tą faktą, kad rudaplaukė dama paliko savo staliuką ir atsisėdo priešais jį. Galų gale jį pasilenkė prie jo ir tyliai, bet ryštingai paklausė – Kodėl jūs šitai pasakėte? Iš kur jūs žinote, kad toji nosis netikra? Jis pakėlė potankius antakius ir gerokai sutrikęs sumirksėjo. Paskui vėl nerištingai nukreipė akis į baltą užrašą tavernos langę. Jaunos moters akiai sekė jo žvilgsnį ir galutinai suglumusiaus taip pat apsistojo ant raidžių. Ne, prabilo tėvas Braunas, tarsi atsakydamas jaus mintims, nieko keisto ten nėra, tai visai ne sula. Aš ir pats įsiblaškęs taip perskaičiau, kol geriau nei žiūrėjau ten parašytą alus. Na tai kas, netlyžo mergina išplėtus akis, kuo čia dėtas tas užrašas? Jo susimaščiusios akis nuslydo lengva drobinė merginos rankovę, kurią juosi plonytė rankų darbo raštų išdabinta juostelį. Šito pakako suprasti, kad čia ne paprastos moters kasdieninis rūbas, o greičiau dailę studijuojančios damos tualetas. Atrodo, šitai sukėlė jam daug minčių, bet atsakė jis labai lietai ir nerištingai. Matote, ponė tarys, iš lauko šitą lodį atrodo, žinoma, čia visai padori vieta, na bet damos tokios kaip jūs – Jos dažniausiai mano kitaip, jos niekada neusuka čia savo norų, nebent, e, nebent, na, na, nekantravo jį, nebent retkarčiais, kai jaučiasi nelaimingos, išgerti pieno. Jūs mane stulbinate, tarė jauna moteris, ką man šitą sakote, tik ne tam, kad sudrumščiau jūsų ramybę, labai švelniai atsakė jis. Ten noriu apginkluoti žinojimu, kad galėčiau padėti jums, jei kada nors savo norų paprašytumėte pagalbos. O kodėl man turėtų prireikti pagalbos? Susimastęs jis dėstė savo monologą toliau. Jūs užėjote čia ne todėl, kad, sakysime, sumanėte aplankyti šeimininkus, kuriems jaučiate simpatiją, tokiu atveju būtumėte nuėjusi į jų kambarius. Jūs užėjote ir ne todėl, kad blogai pasijutote, nes tada būtumėt kreipusis į šeimininkę, kuri atrodo garbinga moteris, bet to jūs ir netrodote nesveikuojantį greičiau sunerimusi. Šita gatvė savotiška ilga alėja, tiesi kaip strėlė ir namai abipus jos užrakinti. Aš galiu tik spėlioti, kad jūs pamatėte ateinant asmenį, kurio nenorėjote susitikti ir taverna buvo jums vienintelis prieglopstis šitoje akmeninėje dykumoje. Tikiuosi, kad neperžengiau pašalinio asmens malsumo ribų, žvilgtelėdamas į vienintelį vyriškį praėjusi tuoj pat po jūsų – Ir kadangi pagalvojo, kad jis nekelia pasitikėjimo, o jūs man keliate pasitikėjimą, tai pasistengsiu padėti, jei jis jums įkireitų. Štai ir viskas. O dėl mano draugo, tai jis netrukus sugrįž. Tikriausiai jis negalės nieko išsiaiškinti, žingsniuodama šitokią gatvę. Aš ne, nesitikėjau. Tai kodėl išsiuntėte jį, sušuko jį, palinkdama pirmin ir vis labiau domėdamasi, Išdidus impulsyvus jos veidas puikiai derinosi su rudais plaukais ir romantišką nosimi. Ji priminė Mariją Antuanetę. Jis pirmą kartą įdėmiai pažvilgė ją ir tarė, aš tikėjausi, kad užkalbinsite mane. Hitelėdama iš didžiai žiūrėjo į jį, jos veidą išpylė pykčio raudonis, bet galų gale pro neigiamas emocijas prasimušė šypseną – lūpose bei lūpų kampučiuose ir ji rimtai atsakė, na kągi, jei jau taip trokštate su manimi pasikalbėti, tai gal atsakysite į mano klausimą, patėlėjusi pridūrė, turėjau garbę paklausti jūsų, kodėl to vyriškio nosis dirbtiniai. Šitokių orų vaškas visada šiek tiek aptirpsta, visiškai paprastai atsakė tėvas Braunas. Bet ta nosis tokia kreiva, prieštaravo rodoplaukiai. Dabar atėjo dvasininko eilė šyptelėti. Nesiryščiau tvirtinti, kad šitokia nosis prisiklyjuojama iš dabitiškumo, sutiko jis. Greičiau pamanyčiau, jog tas žmogus prisitaisi tokią nosį dėl to, kad jo paties nosis kur kas dailesnį. Bet kodėl jis taip daro? Prisispyrusi klausė jį. Kaip ten sako vaikiškas eilėraštukas, stengiasi prisiminti Braunas, žmogus kreiva nosele, kulniuoja kreiva gatvele – Man regis, tas žmogus pasuko pačia kreiviausia gatvele, sekdamas paskui savo nausį. Bet ką jis padarė, toliau klausinėjo jį, suvirpėjusi balsu, aš nie per nago juodimą nenorėčiau piknaudžiauti jūsų pasitikėjimu, be galo ramiai tarė tėvas Braunas, bet manau, kad jūs galėtumėte papasakoti man apie tą žmogų, kur kas daugiau negu aš jums.' Mergina pašauko ir sustingo, gniauždama kumščius, lyg pasirengusi sprukti, bet toj pat rankos atsileido ir jį atsisėdo. Jūs pats didesnė paslaptis negu visi kiti, desperatiškai tarė jį, bet vis dėlto jaučiu, kad tas jūsų paslaptingumas ko gero nuoširdus. Baisiausia mums visiems, tyliai tarė dvasininkas, labirintas be centro. Štai kodėl ateizmas tai yra košmaras. Papasakosiu jums viską iš eilės, ryštingai tarė rudoplaukiai mergina, įskyrus tai, kodėl pasakoju, pati negaliu šito suprasti. Knibinėdama suodytą staltyjėse, įkalbėjau. Man regis, jūs e, nutuokėte, kas yra snobiška ir kas ne. Tad, kai sakau, jog mūsų šeima priklauso seną ir kilmingą giminiai, suprasite, jog šito reikia tolesniam pasakojimui suvokti – Didžiausias pavojus man, kaip tik tai slypi, prieš tvaninėse brolio pažiūrose, aukšta kilmiai pareigoja ir taip toliau. Taigi esu Kristabelė Karsters, mano tėvas buvo tas polkinkas Karstersas, apie kurį turbūt girdėjote, jį surinko pagarsėjusią Romos monetų kolekciją. Net nemėginsiu apibūdinti savo tėvų. Daugiausia, ką galiu pasakyti, jis ir pats buvo panašus į Romos monetą – toks pat gražus ir tikras, toks pat vertingas ir metalinis, ir toks pat senamadiškas. Jis didžiausi savo kolekciją labiau negu savo herbu, čia jau nebėra ko pridurti. Keistokas jo charakteris ryškiausiai atsiskleidė testamente. Jis turėjo du sūnus ir dukterį.